Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru dini islam. Kao što vam je poznato u ovom serijalu naših emisija, govorimo o propisima naše vjere – o propisima dini islama. Govorimo o abdestu, konkretno čistoći. Kako se očistiti, pripremiti za namaz, ukoliko je potrebno se okupati, kako se okupati, ako nemamo vode, šta može da zamijeni abdest i kupanje, tejemom, dakle i slično. Zatim govorili smo i o namazu. Govorili smo i o namazu. Koliko je bitan namaz, u dini islamu, na koji način mora se obaviti namaz, dakle nije samo obaviti namaz bilo kako, već kao i svaki ibadet, tako i najveći ibadet namaz ima svoje uvjete ispravnosti, ima svoje sastavne dijelove. Nakon toga spominjali smo kako je namaz obavljao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i također govorili o pojedinim propisima namaza u džematu, jer je osnova da se namaz obavlja u džematu. Nakon toga, evo već dvije, tri emisije, govorimo o dobrovoljnim namazima, o sunnetima, o nafilama. Pa smo spominjali njihovu vrijednost, vrijednost sunneta. Dakle, iako je to preporučeno, iako je to lijepo, ovi namazi imaju ogromnu vrijednost. S njima će se sutra na sudnjem danu upotpunjavati manjkavi fard namazi. Ukoliko kod nas bude manjkavih fardova, ne budemo svoje fard namaze obavljali kako treba, budemo u njima manjkavi sa ovim sunnetima, ovim nafilama, ti fard namazi koji su bili manjkavi će se upotpunjavati. Spomnjali smo sunnete prije i poslije farda. Kako je došlo u hadisu, 12 je sunneta, dakle rekata, mimo obaveznih, ko bude ustrajavao u njima, klanjao ih svaki dan, bit će mu sagrađena kuća u džennetu. Pa su to dva rekata, odnosno četiri rekata prije podnemskog farda i dva rekata poslije, podnevskog farda, zatim dva rekata posli akšamskog farda, dva rekata posli jacijskog farda i dva rekata prije sabahskog farda. To je tih 12 rekata. Mimo ovih sunneta, mimo ovih dobrovoljnih namaza, postoji još mnogo, mnogo drugih dobrovoljnih namaza. Ono što je preporučeno vjerniku koliko je u mogućnosti da čini – Dakle, nije obaveza, ali je lijepo preporučeno. I poznato nam je da sve ono što je lijepo, sve ono što je preporučeno, zato Allah subhanahu wa ta'ala bude li rob praktikovao to, drage duše, dakle, nakon obaveznih namaza bude činio i ove lijepe, preporučene namaze, zato će imati ogromnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Od tih namaza, posebno preporučenih namaza, dakle neobaveznih, ali posebno preporučenih namaza jeste i duha namaz. Jeste i duha, duha namaz. O ovom namazu govore brojni hadisi. Njegovoj vrijednosti govore brojni hadisi. Pa tako, duha namaz se naziva namazom Allahu pokornih robova. Dakle, na duha namazu ne ustrajava osim Allahu pokoran rob. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kako prenosi se od njega da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam la yuhafiz ala salati duha illa awab wahuwa wahija salatu awabin na duha namazu ne ustrajava u obavljanju duha namaza ne ustrajava osim awab onaj koji se okrenuo Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno i pokorava se Allahu jalla wa u potpunosti, jer je to, kaže poslanik alihi salatu sam, namaz Allahu pokornih predanih robova. Allahu poslanik alihi salatu wa je oporučivao ovaj namaz svojim ashabima, ostavljao im u oporuku, wasijet, pa kaže Ebu Hureyra radijallahu ta'ala, eusani halili, moj prisni prijatelj mi je oporučio troje i neću ostaviti sve dok sam živ. Ta tri vasijeta, te tri oporuke. <clears throat> da ne legnem noću spavati sve dok ne klanjam vitr namaz. Da klanjam dva rekata duha namaza i da postim tri mjeseca, tri dana u svakom mjesecu. Da klanjam vitr namaz prije nego li legnem, da klanjam dva rekata duha namaza i ovdje također Ebu Hureyre radijallahu talan spominje da je to namaz Allahu pokornih robova i da postim tri dana svakog mjeseca. Slično, Allahov poslanik alihi salatu oslam je oporučio i drugom svom ashabu Ebu Darda radijallahu talan kada on kaže moj voljeni drug, Allahov poslanik alihi salatu oslam oporučio mi je troje i ja to troje neću ostaviti sve dok živim sve dok sam u životu. Oporučio mi je da postim tri dana svakog mjeseca, oporučio mi je da klanjam duha namaz i da ne legnem noću sve dok ne klanjam vitr, vitr namaz. Dakle, duha namaz između ostalog bila je oporuka i Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam svojim ashabima a on nije oporučivao zasigurno osim ono što je dobro, što je vrijedno. Zatim sa duha namazom zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje nam je podario. Stoji u hadisu Ebu Dara radijallahu ta'ala da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao čovjek osvane i svako jutro kada osvane trebao bi se, trebao bi se svaki čovjek zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala onoliko puta koliko na sebi ima zglobova, koliko ima pršljenova. Pa u pojedinim citatima stoji kako je to moguće. Ili stoji također da trebao bi svaki dan da, kako će, na koji način će se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala tako što će svaki dan udjeliti toliko sadake, koliko kod sebe ima zglobova, pršljenova i slično pa je rečeno da ima 360. Ashabi su upitali, zar je moguće neko, Allaho poslaniće da toliko puta danas udijeli, da dadne sadaku, koje je to mogućnosti, 360 puta. Pa je rekao Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, svaki tesbih, odnosno riječi subhanallah, su sadaka. Riječi alhamdulillah, sadaka. La ilaha illallah, sadaka. Tekbir, Allahu Akbar, su sadaka. Traženje da se čini dobra djela, da se ostave loša djela, sve to sadaka. A ukoliko klanja dva rekata duha namaza, s tim će se odužiti za sve. Dakle, dva rekata duha namaza jednako je 360 puta udjeljenoj sadaki da klanjamo dva rekata duha namaza kao da smo danas udijelili 360 puta sadako, odnosno kao da smo se danas zahvalili Allahu Jalla Vala onoliko puta koliko na sebi imamo tih pršljenova, zglavaka, zglobova. Zatim, ko klanja duha namaz na početku dana, Allah subhanahu wa ta'ala će ga zaštititi u preostatku dana. Podarit mu svoju zaštitu, u preostalom dijelu dana. Od onog momenta kada klanja duha namaz, od tada Allah subhanahu wa ta'ala će mu ukazati svoju zaštitu i štitit će ga do preostatka dana, dakle sve do noći. Stoji u hadisu Nuaima ibn Himara el-Gatafanija da je Allahov poslanik alaihi salatu sam prenio od Allaha dželevala. Dakle, ovo je hadis kućci, U njemu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o sine Ademov, klanjaj meni četiri rekata na početku dana, pa ću te ja zaštititi u preostatku dana. Klanjaj mi, o čovječe, o sine Ademov, četiri rekata na početku dana, pa ću te ja zaštititi u preostalom dijelu, dijelu dana. Sa duha namazom, postiže se ogromna, velika nagrada. Spominje se u jednom od hadisa kada je Allahov poslanik alihi salatu sam poslao vojsku, izvidnicu, manju ekspediciju, pa su otišli, obavili bitku, mnogi plin sa sobom donijeli za kratko vrijeme. Pa je jedan od ashaba rekao Allahov poslaniće, ovo je do sada najbrže izvojevana pobjeda nismo ostavili mnogo vremena da savladamo neprijatelja i vratili smo se sa ogromnim, ogromnim plijenom kao nikada do sada. Pa kaže Allah, poslanik alihi salatu wasalam, hoćete li da vas obavijestim o onome čime ćete za kraće vrijeme dobiti veću nagradu? Čime ćete za kraće vrijeme postići veću, veću nagradu? Pa kažu ashabi svakako Allahu poslaniče nakon čega on kaže da se čovjek abdesti u svojoj kući, lijepo uzme abdest, zatim ode do džamije, namjerava da ide do džamije i klanja u džamiji sabah namaz, zatim sjedi nakon sabah namaza i čeka kada nastupi vrijeme duha namaza, klanja duha namaz, na takav način za kraće vrijeme postigao je veću, veću nagradu. U pojedinim hadisima spominje se ta nagrada. Islamski učenjaci, pojedini od njih su osporili taj hadis, dok su drugi učenjaci ocijenili hadis dobrim, koji hadis, hadis u kojem se spominje da onaj koji ode i obavi sabah namaz u džami, zatim čeka izlazak sunca, pa kada sunce izađe, nakon toga klanja, duha namaz ima nagradu hađa i umre ima nagradu hađa i umre. U jednom od citata spominje se samo, je li ima nagradu, ima nagradu, je li umre. Dakle, ogromna nagrada za kratko vrijeme, za neki možda sahat, sahat vremena ili još, dakle, i manje. Dakle, ukoliko čovjek ode u džamiju, klanja sabah namaz, čeka da se obavi sabah namaz, zatim sjedi, obavi nama sa džematlijama, zatim sjedi i čeka da izađe sunce. Kada izađe sunce, prođe nekih 10 do 15 minuta, onda klanja duha namaz od dvar ili četiri rekata shodno prethodnom hadisu i ima nagradu hađa, hađa i umre. Zatim, koji je propis duha namaza? Evo vidimo dakle kakav je propis duha namaza. Koliko je vrijedno klanjati duha, duha namaz. Pa zasigurno, bez imalo sumnje da je ovo preporučen namaz, da je duha namaz od sunneta, od nafila, koje je klanjao Allahu poslanik alaihi salatu sam i vidimo preporučio, čak oporučio nekim od svojih ashaba. Koliko se klanja? Koliko se klanja rekata duha namaza? Od Allahovog poslanika alaihi salatu sam prenosi se više verzija. Kao što vidimo u hadisu Ebu Hurere, u hadisu Ebu Darda, Allahu poslanik alihi salatu sam je oporučio da klanjaju dva rekata duha namaza. Da klanjaju dva rekata duha namaza. Pa dakle, najmanje što se može klanjati od duha namaza jeste dva rekata. Čuli smo hadis Nuaima ibn Himara od Allahovog poslanika alihi salatu sam od Allaha džalla vala O čovječe sine Ademov, klanjaj mi na početku dana četiri rekata pa ću te ja zaštititi u preostatku dana. Podar ću ti zaštitu u preostalom dijelu dana. Dakle, ovdje se spominje četiri rekata. Ovdje se spominje četiri rekata. Zatim, spominje se da je Allahov poslanik alihi salacom hadisu džabira, radijallahu talan, spominje se da je klanjao i šest rekata da je klanjao i šest rekata. U hadisu o Hani, kada je Allahov poslanik alihi salacom došao u Meku, kada je bilo oslobođenje Mekke, klanjao je osam rekata, klanjajući po dva rekata, dva po dva. Dakle, najviše što se može klanjati, a Allah opet najbolje zna, jeste osam rekata, a najmanje dva rekata. Najviše što se može klanjati je osam rekata, a najmanje dva rekata pojedini učenjaci preporučuju i kažu da je najbolje klanjati četiri rekata duha namaza. Da je najbolje klanjati četiri rekata duha namaza. Jeste najmanje dva, najviše osam, ali najbolje, najbolje je klanjati četiri, četiri rekata upravo zbog ovog hadisa, hadisa kucija u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala čovječe klanjaj mi četiri rekata na početku dana pa ću te ja zaštititi u preostalom, preostalom dijelu dana. Kako se klanja duha namaz? Dakle, klanja se kao i svaki drugi dobrovoljni namaz. Klanja se kao i svaki drugi dobrovoljni namaz. Klanja se dva po dva. Dva po dva. Ukoliko se klanja četiri rekata, onda se klanja dva rekata, pa se preda selam, zatim se ponovo nijeti i klanja dva rekata i preda se selam. I tako, ukoliko se klanja šest, ukoliko se klanja osam rekata, sve dva po dva. Jer upravo u ovom hadisu Ummu Hani radijallahu anha spomni se da je Allahu poslanik alihi salatu sam klanjao u Mekki osam rekata predavajući selam na svaka dva na svaka dva rekata, predavajući selam na svaka dva rekata. Pa, dakle, ukoliko čovjek klanja više od dva rekata duha, namaz klanja četiri, šest, osam, onda, dakle, klanja sve dva po dva klanja sve dva po dva i to je dakle osnova kod svakih sunneta. Svejedno dakle, da li to bili podnevski sunneti ili neki drugi sunneti, dakle svi sunneti, sve na file u osnovi klanjaju se dva po dva, jer moraju se sunneti na file razlikovati od fardova, a također zbog hadisa da su na file i noćne i danjske dva, dva po dva. Kada se klanja duha namaz? Kada se klanja duha namaz? Kada počinje vrijeme duha namaza i kada se ono završava. Dakle, u kojem periodu se mogu uklanjati ova dva ili četiri ili šest ili osam rekata duha, duha namaza. Dakle, vrijeme duha namaza otpočinje sa izlaskom sunca sve dok sunce ne izađe. Otprilike, dakle, nakon spomenutog vremena kada sunce izlazi, dakle u aktijama, u vrijeme koje je spomenuto, kada sunce izlazi, još dakle 15-20 minuta da se sačeka. Dakle, za to vrijeme, otprilike, dakle, sunce izađe i onda može da se klanja duha namaz. Tek tada, dakle, nastupa duha namaz. Pa onaj koji sjedi u džamiji, nakon što je klanjao sabah namaz, sjedi i čeka. Dakle, nakon izlaska sunca trebao bi sačekati 15 do 20 minuta, nakon toga, nakon toga klanjati duha namaz. I takav isti slučaj je sa završetkom, sa završetkom vremena duha namaza, odnosno do podne, 15 ili 20 minuta prije. 15 ili 20 minuta prije podne namaza, tada završava vrijeme duha namaza. Tada završava vrijeme duha namaza, dakle u tih 15 i 20 minuta prije podne čovjek ne bi trebao ništa da klanja, zbog dakle hadisa u kojima se spominje da se tada potpaljuje džehennem i da tada oni koji obožavaju vatru, da tada čine ibadet, dakle vatri. Oni koji su uzeli vatru, za svoga Boga, neodubillahi ta'ala, tada oni padaju na seždu, pa stoga je zabranjeno vjernicima muslimanima da u tom periodu 15 ili 20 minuta prije podne namaza, prije nego li nastupi vrijeme podne namaza, da u tom vremenu klanjaju. Zato se kaže da duha namaz odpočinje 15-20 minuta nakon što sunce izađe i traje do 15 ili 20 minuta do dakle, podnevskog vremena, do vremena nastupanja podne, podne namaza. U tom periodu, dakle, može se klanjati duha namaz. Postoji kod islamskih učenjaka razilaženje kada je bolje. Da li, dakle, odmah, nakon što sunce izađe, ili je bolje malo odgoditi sa duha namaza. Zbog čega razilaženje? Zbog hadisa. Čuli smo hadis kuci, čovječe, klanjaj mi četiri rekata na početku dana pa ću te ja zaštititi u preostalom dijelu dana, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Pa su pojedini učenjaci rekli da je najbolje klanjati duha namaz četiri rekata i najbolje je klanjati odmah na početku dana, dakle nakon što sunce izađe odmah. Dok drugi, shodno hadisu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, u kojim kaže da je duha namaz, odnosno salatul avabin, namaz Allahu pokornih hodanih robova onda kada se pjesak, kada se kamenje zagrije dobro. A dakle, to ne biva osim pred samo podne. Dakle, osim pred završetak vremena duha namaza. Kada se, dakle, sunce visoko popne, maltene bude skoro do zenita došlo, skoro do nastupa podnemskog vremena, kada dakle dobro ugrije u peče, kada se kamenje, kada se pjesak jeli, dobro, dobro zagrije. Kaže Allahov poslanik alihi salusom, dakle da je duha namaz, namaz pokornih robova onda kada se kamenje, kada se pjesak dobro, dobro zagrije. Pa su zbog toga pojedini islamski učenjaci rekli da je bolje odgoditi sa duha namazom do pred sami završetak njegovog vremena. A Allah najbolje zna, uglavnom, zbog prethodno spomenutih koristi, zbog oporuke Allahovog poslanika, alihi salatu sam, naklanjanje duha namaza, zbog zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala i udjeljivanje sadake, jeli 360 puta svaki dan, zbog ove zaštite od Allaha subhanahu wa ta'ala i mnogih koristi, dakle ogromnog dobra kojeg čovjek može postići od vjernika i vjernice, Allahovih ljubomornih robova, onih koji su ljubomorni na svoju vjeru, onih koji žele sebi spas i uspjeh na dunjalku, na ahiretu, traži se. Njima se preporučuje da klanjaju duha namaz, jer je duha namaz namaz Allahovih pokornih robova. Allaha dželle molim da nas učini od takvih onih koji će činiti obavezne namaze, klanjati obavezne namaze, ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala stavio u strogu obavezu, a zatim nakon toga gledati što je god moguće više da klanjaju i dobrovoljne preporučene namaze kako bi sutra njihovi, ako Bog da, fard namazi, ukoliko budu manjkavi, bili ispunjeni ovim mnogobrojnim namazima dobrovoljnim namazima na filama.